أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق Kwani hawatembei katika ardhi wakaona jinsi ulivyokuwa mwisho waliokuwa kabla yao au walikuwa wamewazidi hawa kwa nguvu na athari katika nchi. Na Mwenyezi Mungu aliwatia mkononi kwa sababu ya madhambi yao na wala hapakuwa wa kuwalinda na Mwenyezi Mungu. Dhalika annahum kanat ta'tihim rusuluhum bilbayinati fakafaru fa akhadhahum Allah إنه قوي شديد العقاب Hayo ni kwa sababu walikuwa wanawajia mitume wao kwa hoja zilizo wazi lakini wakawakataa ndipo Mwenyezi Mungu akawakamata bila shaka yeye ni mwenye nguvu mkali wa kuadhibu ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين na kwa yakini tulimtuma Musa pamoja na ishara zetu na uthibitisho ulio wazi. Ila Fir'auna wa Hamana wa Qaruna faqalu sahirun kadhab. Umwendea Fir'auni na Hamana na Qarun wakasema huyu ni mchawi mongo mkubwa. Falamma jaa'ahum bilhaqqi min indina qalu qutuluu أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال basi alipowaletea haki inayotoka kwetu walisema waueni watoto wanaume wa wale waliomwamini na wawacheni hai wanawake wao na haviwi vitimbi vya makafiri ila katika upotovu وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد نفرعون يا كسيما نيachieni nimuwe Musa naye amwite mola wake mlezi mimi nachelea دينينو au akatangaza uharibifu katika nchi waqala Musa inni udhtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab na Musa akasema mimi najikinga kwa Mola wangu mlezi na Mola wenu mlezi anilinde na kila mwenye jeuri asiyeamini siku ya hisabu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kwani hao washirikina wamekaa kitako tu wala hawatembei katika ardhi wakaiona vipi ilikuwa hali ya mataifa yaliyokuwa kabla yao Walikuwa wana nguvu kuliko wao na walijenga zaidi kuliko hawa. Nao Mwenyezi Mungu waliwangolea mbali kwa madhambi yao. Wala hawakuwa na mlinzi wa kuwalinda na adhabu ya Mwenyezi Mungu. Na adhabu hiyo iliwateremkia kwa sababu ilikuwa watume wao wakiwajia na dalili zilizo wazi. Nao wakazikata Basi Mwenyezi Mungu akafanya haraka kuwapelekea adhabu ya kuwang'oa. Hakika yeye ana nguvu kubwa mno na amefikiria ukomo katika kuadhibu hapa kuwa tulimtuma Musa na miujiza yetu na ushahidi wenye uthibitisho ulio wazi kumpeleka Firauni na Hamana na Karuni. Wakasema huyu ni mchawi, kwa hiyo anayodai kuwa ni miujiza na amepita mipaka kwa uongo katika madai yake kuwa yeye ni mtume aliyetoka kwa Mola wake mlezi. Musa alipowaletea haki kutoka kwetu, Firauni na wafuasi wake waliokuwa pamoja naye walisema, wauweni watoto wa kiume wa hao walioamini pamoja naye na wa hai binti zao na vitimbi vya makafiri haiwi ila kuondoka na kuangamia na kupotea na Firauni akasema na chilieni ni muwe Musa naye na mwite huyo mwana wake mlezi mokoe kwangu hakika mimi na hofia sije huyo akegeuza dini yenu enyi watu wangu au akaeneza fitna katika nchi na Musa akamwambia Firauni na watu wake, hakika mimi nimejilinda na mwenye kumiliki mambo yangu ambaye ndiye alinilea na ndiye mwenye kumiliki mambo yenu pia na mwenye kukuleni nyinyi kwa neema zake na hisani zake. Nimejilinda na kila anayejivuna na kutakabari asiyeamini siku ya hisabu.